Suratu Abasa imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kumlaumu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpuuza Ibn Ummi Maktum alipomjia kutafuta ilmu na uongofu. Na Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa kashughulika kuwalingania dini baadhi ya mabwana wa Qurayshi kwa kutaraji watamuitikia ili kwa kusilimu kwao wangesilimu watu wengi. Kisha sura inamkumbusha binadamu kwa neema alizopewa na Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwake mpaka kufufuliwa kwake na ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya kiyama ikabainisha kwamba watu siku hiyo ni makundi mawili kundi la waumini lenye furaha na kundi la makafiri wapotovu Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Abasa wa tawalla, alikunja kipaji na akageuka. Anjaahu al-a'ma, kwa sababu alimjia kipofu. Wama yudrika la'allahu yazzakka yatazakka na nini kitakujulisha pengine yeye atatakasika au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra au atawaidhika na mawaidha yamfae amma man istaghna ama jionaye hana haja fa anta lahu tasadda wewe ndio unamshughulikia wama alayka alla yazakka zakka na si juu yako kama hakutakasika wa amma man jaaka yas'a ama anayekujia kwa juhudi wa huwa yakhsha naye anaogopa fa anta anhu talaha ndio wewe unampuuza kalla innaha tadhkira sivyo hivyo Huku ni kukumbushana. Faman shaa dhakara. Basi anayependa akumbuke. Fi suhufin mukarrama. Yamo katika kurasa zilizoheshimiwa. Marfu'atin mutahhara. Zilizoinuliwa zilizotakaswa aidi safara zimo mikononi mwa malaika waandishi kiramin barara watukufu wema qutila al-insanu ma akfara ameangamia mwanadamu nini kinachomkufurisha min ayi shay'in khalaqa wa kitu gani amemuumba min nutfatin khalaqahu faqaddara kwa tone la manii akamuumba na akamkadiria thumma sabila yassara kisha akamsahilishia njia thumma amatahu fa kisha akamfisha akamtia kaburini thumma idha shaa anshara kisha apendapo atamfufua kalla lamma yaqdi ma amara la hajamaliza aliyomwamuru falyanzuril insanu ila ta'amihi hebu mtu na atazame chakula chake anna sababna almaa sabba hakika sisi tumemimina maji kwa nguvu thumma shaqaqna al-ardha shaqqa شقا tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu فأنبتنا فيها حبا kisha tukaotesha humo nafaka وعنبا وقضبا na zabibu na mimea ya majani وزيتونا ونخلا na mizaituni na mitende وحدائق غلبا na bustani zenye miti iliyosongana barabara وفاكهة وأبا na matunda na malisho ya wanyama متاعا لكم ولأنعامكم kwa manufaa yenu na mifugo yenu فإذا جاءت Allah basi utakapokuja ukelele yauma yafirru almar'u min akhi siku ambayo mtu atamkimbia nduguye wa ummihi wa abihi na mamaye na babaye wa sahibatihi wa bani na mkewe na wanawe likulli mri'in minhum yawma yughni Kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha Ujuhu yawma idhin musfira Siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri Dahikatun mustabshira Zitacheka zitachangamka Wa ujuhu yawma idhin 'alayha ghabara na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi tarhaquha qatara giza totoro litazifunika ulaika humul kafaratul fajara hao ndio makafiri watenda maovu